Տիկին Հովեսյան, բարով եք եկել Արցախ, արդեն 2 օր է դուք աշխատում եք Արցախում, այո։ Այո։ Նախ ինչ խմբով եք եկել այդ մասին ու երկորյա ձեր աշխատանքների մասին։ Եկել ենք մեր բժշկական անձնակազմով՝ սրտաբան, հոդաբան, սոնոգրաֆիստ եւ գինեկոլոգ։ Երկու օրով բաց դռների օր է, ընդունում ենք պացիենտներ տարբեր խնդիրներով։ 3 նայել ենք 21 պացիենտ սրտի խնդիրներով, սրտային տարբեր խնդիրներով հետազոտել ենք, բուժում ենք նշանակել եւ ուղղորդել ենք ինչ որ լրացուցիչ հետազոտությունների, եթե դրա կարիքը կա։ Տիկին Զարուի աշխատանքի բերումով հաճախ եմ հանդիպում հայաստանյան մեր մասնագետների հետ եւ Զելբեյանի Հայաստանի գլխավոր սրտաբանին եմ հղել այս հարցը, ուզում եմ իմանալ նաեւ ձեր կարծիքը։ Ասում են, որ այսօր սրտաբանության ոլորտը մայր հայրենիքում Հայաստանում այնպիսի բարեկարգ վիճակում է, որ անգամ գերմանացիներն են գալիս մեզ մոտ բուժվելու։ Սրտաբանությունը իրոք շատ բարձր մակարդակի է։ Ես կարող եմ ասել, որ ես ինստիտուտից հետո ամիջապես մեկնել եմ Մոսկվա, արդինատուրան այնտեղ եմ ավարտել ու այնտեղ աշխատել եմ համաշխարհային լուսավորային դեմքերի հետ երկար տարիներ, բայց երբ վերադարձա ինձ համար շատ հաճելի էր, շատ ուրախալի, որ տեսա, որ շատ բարձր կարգի է Հայաստանում բժշկությունը, շատ բարձր մակարդակի է, որովհետև կա դպրոց, կա լավ արդինատուրա սրտաբանության։ Եվ հիմա էլ մարդիկ ով հնարավորություն ունեն, մեծ ներդրումներ են անում սրտաբանության մեջ եւ շատ լավ սարքավորումներ են ներկրել, որը ելի ապահովում է բարձր մակարդակով մինչեւ բարդ սրտային վիրահատություններ։ Եվ այսպես թե արիթմալոգիայում, թե շունտավորման, թե փականների պրոթեզավորման ոլորտում մենք իրոք առաջատար ենք։ Շատ լավ է, ուրախ եմ։ Եվ այսպես նշեցիք, որ ում ընդունել եք արդեն բավականին այցելուններ, ինչպես է արցախցիների սիրտը, ինչպես է տրոփում։ Լավ հարց էր ինչպես մարդկանց սիրտը բոլոր։ Ուղղակի արցախցիները տարբերվում են, իրենք մի կողմից գենետիկորեն շատ ուժեղ են, մյուս կողմից է շատ դառնություններ ու դաժանություններ են տեսել եւ իհարկե այդ ստրեսը անհետևանք չի անցնում մարդու համար։ Կարող է այս պահին չէ, հաջորդ պահին դուրս գա։ Գիտեք ինչներ հետաքրքիր շատ գերճնշումով հիվանդներ կային, շատ։ Այ երևի հազվագյուտ հիվանդներ էին այս օրերի ընթացքում, որոնք ճունեին բարձր ճնշում։ Այ այդ էր գրեթե բոլորի մոտ կա ճնշման խնդիրները ինչը բացասական ազդեցություն է ունենում սրտի աշխատանքի վրա բնականաբար։ Բնական է, իհարկե, առաջացնում է գերաճ եւ այլ խնդիրներ, ինչեւ սրտային անբավարարություն։ Դա պետք է հսկվի։ Կարծում եմ, այստեղ այդ հարցը չհասցրեցի բարձր, բայց դեղատներում հաստատ բոլոր դեղորայքը կլինի, ինչ որ կա Հայաստանում։ Ուղղակի պետք է ժողովուրդը հսկի ճնշումը Հենց այնպես դա չի լինում։ Ճնշումը դա քրոնիկ վիճակ է, գերճնշումը, եւ պետք է շարունակական օգտագործեն, որպեսզի կարգավորված լինի։ Երբ ճնշումը կարգավորված է, բարդությունները հասնում են մինիմումի։ Եթե մարդուն ունի ճնշման խնդիր, բայց նա adekvat կարգավորված է, ինչպես նաև դիաբետը, հա, եթե մարդուն ունի շաքարային դիաբետ, բայց նորմալ բուժում է, դա վերահսկվում է, դա այդպիսի բարդություններ էլ չի առաջացնում, ինչքան չվերահսկված։ Աշխարհում ներկայումս ամենա ամենա վատ բարդ հիվանդություններից մեկն էլ սրտի իշեմիկ հիվանդություններն են։ Այո կարելի է սիրտանոթային հիվանդությունները ժառանգական համարել։ Ժառանգական նախատրամադրվածություն կա, բայց պարտադիր չի, որ եթե ծնողները ունեցել են կամ քույր եղբայր, հա, տատիկ պապիկ, բարտադիր պետք է փոխանցվի։ Դա նախադրամադրվածությունն է։ Ուղղակի եթե մարդ ժառանգականության մեջ կա, արդեն դա, մարդ ավելի ուրախadir պետք է իրեն լինի։ Գոնե տարին 1 հետազոտություններ անցնի հսկի, խոլեստերինը, շաքարը, եկագե, բայց դա բարտադիր չի, որ պետք է անպայման ժառանգների մոտ էլ արտահայտվի։ Դա նախադրամադրվածությունն է։ Եվ իհարկե որպես սրտաբան կոչ կանեմ առողջ ապրելակերպի։ Այստեղ լավ է դուք մաքուրոտ եք շնչում այդ արդեն մեծ դրական բան է, բայց նաև ֆիզիկական աշխատանքն է շատ կարևոր, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը, հա, ռեգուլար սննդակարգը, Եվ ինչու՞ չէ, բարձր տրամադրությունը։ Իսկ ինչից կարող են ցակել սրտային հիվանդությունները հիմնականում։ Հիմնական ռիսկի գործոններն են. ճարպակալումը, երբ մարդ քիչ է շարժվում, սահմանափակումը շարժումների, սննդակարգը, եթե մի ճարպոցն շաքարային դիաբետը, Պետք է նշել, որ տղամարդը 40-ից բարձր արդեն ռիսկի գոտում է գտնվում։ Ահա եւ այդ ժառանգական նախատրամադրվածությունը թե կա ու զարգերակային գերճնշումը դա առաջին ռիսկի գործոններից։ Ցավոք սրտի տիկին զարուի պատահում են, որ նորածիններն են հենց ծնվում ու սրտի մեծ արատ։ Հա, դա բնածին արատներն է, դա արդեն գեների մուտացիաներն է կամ հղության ընթացքում ինչ որ ինֆեկցիաները, դա արդեն բնածին արատներն է դա։ Նախքան ձեզ զրույցի հravirելը ես ուշիշով հետևում էի թե ինչպես է գզնում մեր հաջորդ հայրենակ բնակցուհուն, անչափ ջերմ էր վերաբերմունքը։ Միշտ եք այդպես։ Հա, ես առասարակ մարդասեր եմ, <laughs> շատ սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, հենց բժշկությունը, սրտաբանությունը։ Սիրում եմ հավեսով նայել, որ ժամանակ լինի, որ կոնտակտով էսպես։ Այստեղ իհարկե մի քիչ ժամանակի սղության պատճառով մարդիկ եկել են, ուզում ես բոլորին օգնած լինես, բայց պետք է ստիպված արագ նայես։ Ես մի քիչ սիրում եմ հենց համով հոտով։ Այո, այո, այո։ <laughs> Որ կոնտակտը ստացվի, հետադարձ կապ կապը այսպես որ աշխատի, էլի։ Այստեղ մի քիչ սահմանափակենք ժամանակի առումով, որտեվ շատ-շատ են եկել մարդիկ, թեկուզ կան հերթագրված, բայց եկել են շատ ավելին, դե որ եկել հասել են պետք է նայենք։ Եվ այսպես ինչ բուժողնություն են այսօր ստանում արցախցիները ձեր կողմից։ Իմ կողմից հիմնականում ստանում են ախտորոշում եւ փորձում եմ կոռեկցիա ենթարկել իրանց պրեպարատները, բայց այստեղի սրտաբաններն էլ շատ բարձրակարգ մասնագետներ են եւ միևնույնն է իրենք են հսկելու եւ ես կարող եմ ասենք հետազոտություններ անել, հետագայում իրենք հսկեն։ Ուղղակի նաև ուղղորդում եմ, այստեղ հիվաներ կան, որոնք կարիք ունեն նաև հոլտեր քնություն անցնելու, հոլտեր մոնիտորինգ այս բանությամբ այստեղ կա։ Այստեղ չէ, դա արվում է այսպես, դա միացնում են 24 ժամ պացիենտը իրեն վրա գրում է, իր վրա 24 ժամ ցանում ենք, հետո հաջորդ օրը արդեն պատասխանը նոր տալիս ենք վերլուծությունը։ Այս երկու օրվա դու հնարավոր։ Եվ այսպես տիկին Զարուհի, ձեր խորհուրդները մեզ ինչ անենք, որ կարողանանք առողջ սրտով ապրել։ Սիրենք միմյանց, սիրենք ինքներս մեզ, ուրախadir լինենք, օգնում է։ Խնայենք միմյանց։ Առհասարակ ես կոչ եմ անում տարածել լավ լուրերը, ուրախ լուրերը, կենտրոնանալ միշտ ուրախի, լավի վրա, որտեվ դրական էմոցիաները բնականաբար մեծ լիցք են հաղորդում մարդկանց։ Հետևենք մեր ապրելակերպին, հասկանում եք, մենք շատ բան անում ենք վնասելու մեր առողջությանը, բայց այն որ արդեն պետք է մի քիչ ինչ-որ աշխատենք մեր առողջության վրա, արդեն մի քիչ ծուլանում ենք։ Այդ ծուլությունը հաղթ զուգահարենք քայլենք, ֆիթնեսով զբաղվենք, հա։ սպորտով պարտադիր։ Սննդակարգին հետևենք, աշխատենք 6-ից 7-ից հետո ծանր ինչ որ կերակուրներ չօգտագործել։ Ձեր մասնակցությունն է ձեզ օգնել, որ այդքան բարի լինեք, թե պարզապես ուությամբ այդպես եք ծնվել։ Երևի համ ծնվել եմ, համ էլ օգնել եմ մասնագիտություններն էլ են։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, հաջողություն։